Suratul Mu'minun imeteremka maka. Hii ni sura iliyoteremka maka. Aya zake ni mia na kumi na nane. Imeanza kwa kuthibitisha mafanikio ya waumini na ikafuatia kueleza sifa zao. Kisha ikataja asli ya kuumbwa mwanadamu na kubadilika kwake kwa kukua na kuzalikana vizazi vyake na baadhi ya mambo yanayodhihirisha uwezo wa Mwenyezi Mungu mtukufu tena zikafuatia hadithi za manabii zinazofanana kwa umoja wa ujumbe na umoja wa binadamu ijapokuwa watu wangahitalifiana baina ya wanaokubali na wanaokengeuka. Na sura hii imeeleza habari za mwenye kutaka uongofu na mwenye kupotoka na msimamo wa washirikina mbele ya Nabii sallallahu alaihi wasallama tena ikaingia kueleza yanayoonekana ya uwezo wa Mwenyezi Mungu katika hukumu za kumuumba mwanadamu. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu kaingia kuwauliza watu wamjibu kwa kutumia akili zao za maumbile kwa yanayothibitisha kuwepo kwake na kuthibitisha ungu wake. Kisha sura hii ikaeleza hali za watu itakavyokuwa siku ya kiyama na kwamba wao watahesabiwa na watafanyiwa waadilifu. Tena sura inahitimisha kubainisha utukufu wake subhanahu wa ta'ala na kumnabihisha nabii wake aombe maghfira na rehma kutokana na mbora wa wenye kurehemu. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Qad aflaha almu'minun hakika wamefanikiwa waumini alladhina hum fi salatihim khashi'un ambao ni wanyenyekevu katika sala zao walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun na ambao hujiepusha na mambo ya upuzi walladhina hum lizakati fa'ilun na ambao wanatoa zaka walladhina hum lifurujihim furujihim hafidhun na ambao wanazilinda tupu zao illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin isipokuwa kwa wake zao au kwa iliyowamiliki mikono yao ya kulia kwani hao si wenye kulaumiwa faman ibtagha wara dhalika faulaika humul adun lakini anayetaka kinyume cha haya basi hao ndio warukao mipaka walladhina hum li amanatihim wa ahdihim raun na ambao wanazitimiza amana zao na ahadi zao walladhina hum ala salawatihim yuhafidhun na ambao sala zao wanazihifadhi ulaika humul warithun hao ndio warithi alladhina yarithuna alfirdausa hum fiha khalidun ambao watayarithi pepo ya firdausi wadumu humo ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين Na kwa yakini tumemuumba mtu kutokana na asli ya udongo.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 Thumma innakum ba'da dhalika lamaytun, kisha hakika nyinyi baada ya hayo mtakufa. Thumma innakum yawmal qiyamati tub'athun, kisha hakika nyinyi siku ya kiyama mtafufuliwa walaqad khalaqna fawqakum sab'a taraiq wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin na kwa yakini tumeziumba juu yenu njia saba nasi hatukuwa wenye kughafilika na viumbe wa anzalna minas samaa'i ma'an بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون na tumeteremsha kutoka mbinguni maji kwa kiasi na tukayatuliza katika ardhi na hakika sisi tunaweza kuyaondoa fa ansha'na lakum bihi jannatin min nakhilin wa a'nabin lakum fiha fawakihu kathira lakum fiha fawakih kathira wa minha ta'kulun kwa maji hayo tukakufanyieni bustani za mitende na mizabibu mnapata humo matunda mengi na katika hayo mnakula wa shajaratan takhruju min turi sayna tanbutu bidduhni wa sibghin lilakilin na mti utokao katika mlima wa Sinai unatoa mafuta na kuwa kitoweo kwa walao wa inna lakum fil an'ami la'ibra نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون na hakika mnayo mazingatio makubwa katika nyama hoa tunakunywesheni katika vile viliomo matumboni mwao na nyinyi mnapata katika hao manufaa mengi na pia mnawala wa alaiha wa ala alfulki tuhmalun na juu yao na juu ya merikebu mnabebwa walaqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudu allaha ma lakum min ilahin ghayruhu afala tattaqun na hakika tulimtuma nuhu kwa watu wake Akasema enyi watu wangu, mwabuduni Mwenyezi Mungu. Nyinyi hamna Mungu asiyekuwa yeye. Basi je, amwogopi? Faqala almala'u alladhina kafaru min qaumihi ma hadha illa basharun mithlukum yuridu an yatafaddala alaykum يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين walisema wale wakuu waliokufuru katika watu wake huyu si chochote ila ni mtu tu kama nyinyi anataka kujipa ubora juu yenu na lau kuwa Mwenyezi Mungu amependa basi yakini angeliteremsha malaika hatukusikia haya kwa baba zetu wa zamani in huwa illa rajulun bihi jinnatun fatarabbasu bihi hatta hin huyo si lolote ila ni mtu mwenye wazimu basi mngojeeni tu kwa muda.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 utakapotulia wewe na walio pamoja nawe humo merikebuni sema alhamdulillah sifa zote njema ni za Mwenyezi Mungu aliyetuokoa na watu madhalim wa qur rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin nasema mola wangu mlezi niteremshe mteremsho wenye baraka na wewe ni mbora wa wateremshaji. Inna fi dhalika la ayatin wa in kunna la mubtalin, hakika katika hayo yapo mazingatio na kwa yakini sisi ni wenye kuwafanyia mtihani. Thumma ansha'na min ba'dihim qarnan akharin, kisha baada yao tukaanzishe kizazi kingine fa arsalna fihim rasulan minhum an i'budu allaha ma lakum min ilahin ghayruhu afala tattaqun tukawapelekea mtume miongoni mwao kuwaambia mwabuduni Mwenyezi Mungu amna Mungu asiyekuwa yeye je hamwogopi waqala almalau min qaumihi alladhina kafaru wa kadhabu biliqa'i alakhirati wa atrafnahum واترفناهم في الحياه الدنيا ما هذا الا بشر مثلكم ياكل مما تاكلون يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون Na wakubwa katika watu wake waliokufuru na wakakanusha mkutano wa akhera na tukawadekeza kwa starehe katika maisha ya dunia walisema huyu si chochote ila ni binadamu kama nyinyi anakula mlacho na anakunywa mnywacho. Wala in ata'tum basharan mithlakum innakum idhan la khasirun, na nyinyi mkimtii mtu kama nyinyi basi hakika mtakuwa hasarani ayaidukum annakum idha mittum wa kuntum turaban wa idhaman annakum mukhrajun hivyo anakuahidini hati ya kwamba mtakapokufa na mkawa udongo na mifupa kuwa mtatolewa hayhata hayhata lima tuadun hayawi hayawi hayo mnayoahidiwa in hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'uthin hapana ila uhai wetu wa duniani tu tunakufa na kuishi basi wala sisi hatutafufuliwa in huwa illa rajulun iftara ala allahi kadhiban wama nahnu lahu bimu'minin huyo si lolote ila ni mtu anayemzulia Mwenyezi Mungu uongo wala sisi sio wa kumwamini qala rabbi ansurni bima kadhabun akasema mola wangu mlezi ninusuru kwa sababu wananikanusha قال عما قليل ليصبحن نادمين akasema baada ya muda mchache watakuwa wenye kujuta فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين basi ukawanyakuwa ukelele kwa haki na tukawafanya kama takataka zinazoelea juu ya maji ikapotelea mbali kaumu ya madhalim thumma an أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين kisha tukaleta baada yao vizazi vingine ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون hapana umma uwezao kutanguliza ajali yake wala kuikawiza ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون كيشا tukawatuma mitume wetu بعد baada Kila umma alipowafikia mtume wao walimkanusha. Tukawafuatanisha hawa baada ya hawa na tukawafanya ni hadithi za kusimuliwa. Wakapotelea mbali watu wasioamini. Thumma arsalna Musa wa akhahu Harun biayatina wa sultanin mubin. Kisha tukamtuma Musa na nduguye Harun pamoja na ishara zetu na hoja zilizo wazi ila fir'auna wa malaihi fastakbaru wa kanu qauman alin umwendea firauni na wakuu wake lakini walijivuna nao walikuwa watu majeuri faqalu anu'minu basharin mithlina wa qaumuhuma lana abidun wakasema je yeah, tuwaamini wanadamu wawili hawa kama sisi na ambao watu wao ni watumwa wetu fakadhabuhuma fakanu minal muhlakin basi wakawakanusha na wakawa miongoni mwa walioangamizwa laqad atayna Musa alkitaba la'allahum yahtadun na hakika tulimpa Musa kitabu ili wapate kuongoka waja'alna bana Maryam wa ummuhu ayatan wa awaynahuma وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين na tukamfanya mwana wa Mariamu na mama yake kuwa ni ishara na tukawapa makimbilio kwenda mahali palipoinuka penye utulivu na chemchem za maji يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا inni bima ta'maluna alim enyi mitume uleni vyakula vizuri na tendeni mema hakika mimi ni mjuzi wa mnayoyatenda wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun na kwa yakini huu umma wenu ni umma mmoja na mimi ni Mola wenu mlezi basi nicheni mimi fataqatta'u amrahum bainahum zubura kullu hizbin bima ladayhim farihun lakini walikatiana jambo lao mapande mbalimbali ila kundi likifurahia kwa walionayo fadharhum fi ghamratihim hatta hin basi waache katika ghafla yao kwa muda yahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin je wanadhani ya kuwa kwa vile tunavyowapa mali na watoto nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun ndio tunawahimizia kheri lakini wenyewe hawatambui innal ladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun kwa hakika hao ambao kwa kumwogopa Mola wao mlezi wananyenyekea walladhina hum biayati rabbihim yu'minun na wale ambao ishara za Mola wao mlezi wanaziamini walladhina hum bi rabbihim la yushrikun na wale ambao Mola wao mlezi hawamshirikishi walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un na wale ambao wanatoa walichopewa na hali nyoyo zao zinaogopa kwa kuwa watarejea kwa Mola wao mlezi ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun basi wote hao ndio wanaokimbilia katika mambo ya kheri na ndio watakaotangulia kuyafikia wala nukallifu nafsan illa usaha ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون na hatuilazimishi nafsi ila kwa kadri ya uwezo wake na tunacho kitabu kisemacho kweli nao hawatadhulumiwa بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من duni dhalika hum laha amilun lakini nyoyo zao zimeghafilika na hayo na wanavyo vitendo vinginevyo wanavyovifanya hatta idha akhadhna mutrafihim bil bil'adhabi idha hum yaj'arun hata tutakapowatia katika adhabu wale waliodekezwa kwa starehe kati yao hapo ndipo watakapoyayatika la taj'arul yawm innakum minna la tunsarun msiyayatike leo hakika nyinyi hamtanusurika nasi qad kanat ayati tutla alaykum fakuntum ala a'qabikum tankisun hakika zilikuwa aya zangu mkisomewa nanyi mkirudi nyuma juu ya visigino vyenu mustakbirina bihi samiran tahjurun na huku mkitakabar na usiku mkizungumza kwa dharau. Afalam yadabbaru alqawl am jaahum ma lam yati abaahum alawwalin. Je, hakuifikiri kauli au yamewajia yasiyowafikia baba zao wa zamani am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun au hawakumjua mtume wao ndio maana wanamkataa am yaquluna bihi jinna bal jaahum bil haqqi wa aktharuhum lil haqqi karihun au wanasema ana wazimu bali amewajia kwa haki na wengi wao wanaichukia haki ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون na Lau kuwa haki ingelifuata matamanio yao, basi zingeliharibika mbingu na ardhi na waliomo ndani. Bali tumewaletea ukumbusho wao nao wanajitenga mbali na ukumbusho wao. Am tasaluhum kharjan fa kharaju rabbika khair wa huwa khairur raziqin. Au unawaomba ujira, lakini ujira wa Mola wako mlezi ni bora na yeye ndiye mbora wa wanaoruzuku wa in innaka latad'uuhum ila siratin mustaqim na kwa yakini wewe unawaita kwenye njia iliyonyoka wa innal ladhina la yu'minuna bil akhirati 'anis sirati lanakibun na hakika wale wasioiamini akhera wanajitenga na njia hiyo walau rahimnahum wa kashafna ma bihim min ضر للجوا في طغيانهم يعمهون na lao tungeliwarehemu na tukaondolea shida walionayo, bila shaka wangeliendelea katika upotofu wao vile vile wakitangatanga. Walaqad akhadhnahum bil'adhab famastakanu lirabbihim wama yatadarra'un, na hakika tuliwatia adhabu kali lakini hawakuelekea kwa mula wao mlezi wala hawakunyenyekea hatta idha fatahna alaihim baban dha adhabin shadidin idha hum fihi mublisun mpaka tulipowafungulia mlango wa adhabu kali hapo ndipo wakawa wenye kukata tamaa wa huwa alladhi ansha'a lakum as-sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun na yeye ndiye aliyekumbieni kusikia na kuona na nyoyo za kufahamu ni kuchache mno kushukuru kwenu wa huwa alladhi dhara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsharun na yeye ndiye aliyekuenezeni katika ardhi na kwake yeye mtakusanywa. Wa huwa alladhi yuhyi wa yumitu wa lahu ikhtilafu al-layli wan-nahar afala ta'qilun, na yeye ndiye anayehuisha na kufisha na yake yeye mabadiliko ya usiku na mchana. Basi je, amfahamu bal qalu mithla ma qala alawwalun bali wanasema kama walivyosema watu wa kwanza qalu a idha mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'uthun walisema je yeah, tukishakufa tukawa udongo na mifupa ndio tutafufuliwa laqad wa'idna nahnu wa abauna hadha min qablu in hadha illa asatirul awwalin tuliahidiwa haya sisi na baba zetu zamani hayakuwa haya ila ni visa vya uongo vya watu wa zamani qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sema ni ya nani ardhi na viliomo ndani yake kama nyinyi mnajua sayaquluna lillah qul afala tadhakkarun watasema ni vya Mwenyezi Mungu. Sema, basi je hamkumbuki? Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim. Sema, ni nani Mola mlezi wa mbingu saba na Mola mlezi wa arshi kuu? Sayaquluna lillah Qul afala tattaqun Watasema ni vya Mwenyezi Mungu Sema basi je amwogopi qul man biyadihi malakutu kulli shay'in wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi in kuntum ta'lamun sema ni nani mkononi mwake umo ufalme wa kila kitu naye ndiye anayelinda wala hakilindwi asichotaka kama mnajua sayaquluna lillah qul fa anna tusharun, watasema ni wa Mwenyezi Mungu. Sema basi vipi mnadanganyika? Bal atainahum bil haqqi wa innahum lakathibun. bali tumewaletea haki na kwa yakini hao ni waongo. Mattakhadha Allahu min waladin wama kana ma'ahu min ilah idha ladhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'ala ba'dhum 'ala ba'd Subhanallahi amma yasifun Mwenyezi Mungu hana mwana yeyote wala hanaye Mungu mwingine Ingekuwa hivyo basi kila Mungu angelichukua alivyoumba na baadhi yao wangeliwashinda wengine. Mwenyezi Mungu ameepukana na sifa wanazomsifu. Alimil ghaibi washahadati fataala amma yushrikun. Mjuzi wa siri na dhahir na ametukuka juu ya hayo wanayomshirikisha nayo. Qur rabbi imma turiyanni ma yu'adun. Sema, Mola wangu mlezi ukinionyesha adhabu walioahidiwa rabbi fala taj'alni fil qaumi dhalimin mola wangu mlezi usinijalie katika watu madhalim hao wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun na hakika sisi ni waweza wa kukuonyesha tuliyoahidi idfa billati hiya ahsanu as-sayyi'ata nahnu a'lamu bima yasifun kinga maovu kwa kutenda aliyomema zaidi sisi tunajua wayasemayo wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin nasema mola wangu mlezi najikinga kwako na wasiwasi wa mashetani wa a'udhu bika rabbi an yahdurun na najikinga kwako mola wangu mlezi wasinikaribie hatta idha jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un mpaka yanapomfikia mmoja wao mauti husema Mola wangu mlezi nirudishe la'alli a'malu salihan fima taraktu كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون Ili nitende mema sasa badala ya yale niliyoyaacha. Wapi? Hii ni kauli aisemayo yeye tu. Na nyuma yao kipo kizuizi mpaka siku watapofufuliwa fa idha nufikha fi ssuri fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaalun basi litapopulizwa baragumu hapo hautakuwepo ujamaa baina yao siku hiyo wala hawataulizana faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun ama wale ambao mizani zao zitakuwa nzito au ndio wenye kufanikiwa waman khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru khasiru anfusahum fi jahannam khalidun, na wale ambao mizani zao zitakuwa nyepesi au ndio waliozitia hasarani nafsi zao na katika jahannam watadumu talfahu wujuhahum nar wa hum fiha kalihun moto utababua nyuso zao nao watakuwa na nyuso zilizokunjana alam takun ayati tutla alaykum fakuntum biha tukadhibun ye hazikuwa aya zangu mkisomewa na nyinyi mkizikanusha qalu rabbana ghalabat alayna shiqwatuna wa kunna qauman dhalin watasema Mola wetu mlezi tulizidiwa na uovu wetu na tukawa watu tuliopotea Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun Mola wetu mlezi tutoe humo motoni na tufanyapo tena basi kweli sisi ni wenye kudhulumu qala khsa'u fiha wa la tukallimun Atasema Mwenyezi Mungu, tokomeeni humo wala msinisemeze. Innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana yaquluna rabbana amanna ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين Bila shaka lilikuwapo kundi katika waja wangu likisema, Mola wetu mlezi, tumeamini, basi tusamehe na uturehemu, nawe ndiwe mbora wa wanaorehemu. Fattakhadhtumuhum sikhriyan hatta ansawkum dhikri wa kuntum minhum tadhhakun, lakini nyinyi mliwakejeli hata wakakusahaulisheni kunikumbuka na mlikuwa mkiwacheka inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun hakika mimi leo nimewalipa kwa vile walivyosubiri bila shaka hao ndio wenye kufuzu qala kam labithtum fil ardi adada sinin atasema mlikaa muda gani katika ardhi kwa hisabu ya miaka qalu labithna yawman au ba'da yawmin fas'alil watasema tulikaa siku moja au sehemu ya siku basi waulize wanaoweka hesabu. Qala illa bithtum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun, atasema nyinyi hamkukaa huko duniani ila kidogo laiti ingelikuwa mnajua afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un je mlidhani ya kwamba tulikuumbeni bure na ya kwamba nyinyi kwetu hamtarudishwa fata'ala allahul malikul haqq la إله إلا هو رب العرش الكريم أمتكوك منيزي مungu مفلم وحكي أبنا مungu إلا يأيه مولا مليزي وعرش تكوفو ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه innahu la yuflihul kafirun, na anayemwomba pamoja na Mwenyezi Mungu Mungu mwinginewe ana ushahidi wa hili basi bila shaka hisabu yake iko kwa Mola wake mlezi kwa hakika makafiri hawafanikiwi wa qur ighfir warham wa anta khairur rahimin nawe sema Mola wangu mlezi samehe na urehemu nawe ni mbora wa wanaorehemu